Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Ասկերյանի շրջանը նոր ղեկավար ունի։ Արցախի արտգործնախարարն ընդունել է Արցախում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Երթնակալության արարողություն Հայաստանի նախագահի նստավայրում։ Ղարաբաղը չպետք է խնդրի, որ իրեն թույլ տան մասնակցել բանակցային գործընթացին։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդները խոսել են Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Ստեփանակերտում նախատեսվում է կառուցել նոր բնակելի թաղամաս։ Վերամշակող ընկերությունները լուրջ դերակատարություն ունեն երկրի տնտեսության զարգացման գործում։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Հակոբ Ղարամանյանն ազատվել է հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից ի դիմումի համաձայն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Նույն օրը նախագահ Սահակյանը հաստատել է կառավարության որոշում Հակոբ Ղարհամանյանին Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար նշանակելու մասին։ Այսօր Բակո Սահակյանն այցելել է Ասկերան քաղաք եւ շրջվարչակազմի աշխատակիցներին, շրջանի համապատասխան կառույցների եւ համայնքների ղեկավարներին ներկայացրել նոր շրջվարչակազմի ղեկավարին նրան մաղթելով արդյունավետ աշխատանք։ Ասկերանից հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Ողջունելով հավաքվածների նախագահը նշեց, որ շրջանում նոր ղեկավար նշանակելու գործընթացը բավականին երկար է ձգվել եւ այս հարցում լրջագույն մոտեցումներ են ցուցաբերվել։ Ի վերջո, կարծում եմ ընտրությունը կանգ է առել արժանյան հատից պետական կառավարման համակարգում երկարանյա հայրենանպաստ գործունեություն ծավալած Հակոբ Ղահրամանյանի վրա նշեց Բակո Սահակյանը։ Հակոբ Ղահրամանյանը շնորհակալություն հայտնելով նախագահային վստահության համար նշեց, որ Ասկերանն իր հարազատ շրջանն է եւ անելու է ամեն ինչ իր հանդեպ ցավերած վստահությունն արդարացնելու համար։ Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը շնորհավորելով արչակած մինուանշանակ ղեկավարին, նշեց, որ կատարվել է ճիշտ ընտրություն կադրային փոփոխության համակարգում եւ որ Հակոբ Ղահրամանյանը կարող է պատվով հաղթահարել այս ինքնորոշությունը եւս։ Հանդիպումը եւս մեկ առիթ էր շրջանի սոցիալ-տնտեսական զուգակցության բնակավարի եւ բնակչության հուզող մի շարք այլ հարցերի պատասխանը երկրի առաջին դեմքից ստանալու համար։ Այս ուղղությամբ հնչած մի շարք հարցերին բարձաբանումներ տվեց նաեւ պետնախարարը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մի խումբ հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանն այսօր ընդունել է Արցախում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Հանդիպման ժամանակ Մասիս Մայլյանը ներկայացրել է Արցախի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, մասնավորապես հանրապետության միջազգային ճանաչման ուղղված երկրի իշխանությունների քայլերը, ինչպես նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ներկա փուլը։ Արտգործնախարարության ղեկավարը պատասխանել է նաև հանդիպման մասնակիցների բազմաթիվ հարցերին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում նախագահ Արմեն Սարգսյանի ներկայությամբ հունվարի 30-ին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամների երթման արարողությունը։ Առաջինը երթվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման երթվում եմ բարեխճորեն կատարել ժողովրդի արժեվ ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ շահերի պահպանմանը, հավատարիմ մնալ կառավարության անդամի բարձր կոչմանը։ Այնուհետև հերթով երթվել են կառավարության մյուս անդամները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է վարչապետին ու կառավարության անդամներին, մաղթելով նրանց հաջողություններ եւ արդյունավետ աշխատանք՝ իշահ մեր երկրի հզորացման եւ ի բարօրություն մեր ժողովրդին։ Գերմանիա կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելեց Քյոլնի տեխնիկական համալսարան, որտեղ համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել Քյոլնի տեխնիկական համալսարանի եւ Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի միջև։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է համալսարանի ուսանողների եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ։ Մոտ ժամանակներս հնարավոր է սպասել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպման։ Այս մասին ասել է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա խոսքով հարցն այն է, թե ինչպիսի օրակարգ լինի, որը հիմա մշակվում է։ Չնայած բանակցությունների մասին ոչ ոք ըստ էության չի խոսում, սակայն հասկանալի է, որ ինչ որ բան քննարկում է, նշել է նա։ Իսկ Անտարյանն ասել է, որ համեմատաբար խաղաղ իրադրությունը կատարում է բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի նոր իմիջի ձևավորման գործառույթ։ Եթե նախկինում բանակցային գործընթացում կառուցողական կողմ էր ներկայացում Հայաստանը, ապա հիմա Բաքուն փորձում է այդ կողմում իրեն դիրքավորել։ Սակայն այս ամենը հարկ է դիտարկել բանակցային գործընթացի ոչի փոփոխության շրջանակում բայց ոչ մի կերպ էության։ Խաղաղության իրական գործընթաց գործարկելու համար նախ անհրաժեշտ է նվազեցնել բնակության շրջանում ատելության մակարդակը, նշել է փորձագետը։ Նա ընդգծել է, որ չեն փոխվել ոչ Բաքվի հռետորաբանությունը, ոչ նպատակները, նույն կերպ խաղաղ նախապատասխան ճանապարհով ընթանու, ընթանալու պատրաստակամություն չկա։ Ղարաբաղը չպետք է խնդրի, որ իրեն թույլ տան մասնակցել բանակցային գործընթացին, այս մասին ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը։ Նա պետք է ներողության սպասի եւ հայոց ցեղասպանության համար փոխհատուցմանը, ինչպես նաեւ որ Բաքուն խնդրի Ստեփանագերտին իր հետ բանակցային սեղանի շուրջ նստել։ Քանի դեռ Ղարաբաղը բանակցային գործընթացի ակտիվ մասնակից չէ, բանակցություններ ըստ էության չկան, ասել է քաղաքագետը։ Փորձագետը նշել է, որ Բաքվի կողմից ռազմական գործողությունների մասին հայտարարությունները ներքին լսարանի համար են։ Ադրբեջանը երբեք ուժ չի կիրառի այն բանից հետո, երբ երկու անգամ համոզվել է, որ դա նրա ուժերից վեր է, ընդգծել է Ալեքսանդր Մանասյանը։ Անդրադառնալով Նախճեվանի տարածքում թուրքական բազայի տեղակայման հարցին, նա նշել է, որ այս հարցի վերաբերյալ պետք է իր տեսակետը հնչեցնի ոչ միայն Հայաստանը, այլև Ռուսաստանը։ Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալաշուքյուր Փաշազադեի հետ հանդիպման անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցին։ Մենք ցանկանում ենք առաջ տանել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով երրակողմ բանակցությունները։ Ու թեպետ այսօր որևէ լուրջ առաջընթաց չկա, կարևոր է, որ պատերազմ չկա։ Եթե ամեն ինչ կախված լիներ միայն հոգևոր գործիչներից, մենք այդ խնդիրը վաղուց լուծած կլինեինք։ Մենք կխրախուսենք քաղաքական գործիչներին։ Հուսով ենք, որ այդ խնդիրը կլուծվի, ասել է Պատրիարք Կիրիլը։ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել համայն Ռուսիո Պատրիարքին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում դրական դերակատարության համար։ Այսօր Ստեփանակերտի հանրային պաշտպանի գրասենյակը հրավիրել է մամլո ասուլիս ամփոփելով անցյալ տարվա գործնեության արդյունքները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում Իր գործունեության ընթացքում հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարությունը փաստորեն առաջին անգամն է հանդիպում կազմակերպում զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչական կազմի հետ։ Մինչ այդ գրասենյակի գործունեության ամփոփ արդյունքները ներկայացվում են արդարադատության նախարարությանը պաշտոնական հաշվետվության տեսքով, ինչը սակայն հասանելի չէր լինում լայն հանրությանը։ Ահա թե ինչու որոշվեց այս անգամ նման ձևաչափով հանրությանը ներկայացնել կատարված աշխատանքները։ Հիշեցման կարգով նշենք, որ հանրային պաշտպանի գրասենյակը փաստաբանների պալատի կառուցվածքային համաշխարհային ստորաբաժանում է եւ կոչված է իրականացնել հանրային պաշտպանություն անվճար իրավաբանական օգնություն մատուցելով անվճարունա քաղաքացիներին։ Ներկայացնելով հանրային պաշտպանի գործունեության նպատակներ ու լիազորությունները, Փաստաբանների պալատի նախագահ Օլգա Ալթունյանն իմաստնավորի նշեց. Անվճար իրավաբանական օգնությունը ներառում է խորհրդատվություն, հայցադիմումների, դիմումների եւ այլ դատավարական փաստաթղթերի կազմում, ինչպես նաեւ ներկայացուցիչ կամ պաշտպանություն քրեական, քաղաքացիական, համանդրական եւ վարչական գործերում։ Մինչև 2017 թվականը հանրային պաշտպանները հիմնականում մասնակցություն ունեցել քրեական գործերով, այսինքն նրանք քրեական գործերով էին մասնավորապես տրամադրում անվճար իրավաբանական օգնություն։ 17 թվականից արդեն պետական բյուջեից ֆինանսավորվելուց հետո անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրում նաև քաղաքացիական, համանդրական, վարչական գործերով։ Հանդես գալով լրագրողների հետ հանդիպմանը հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար Արամ Գալստյանը հայտնեց, որ գրասենյակը քաղաքացիներին անվճար իրավաբանական օգնություն է ցուցաբերում, հիմնականում քրեական եւ քաղաքացիական բնույթի գործերով, ընդ որում քրեական գործով օգնությունն իրականացվում է 2006 թվականից սկսած, իսկ քաղաքացիականը 2013 թվականից։ Երկու տարի արդեն որ բացում են նաեւ քաղաքացիական գործերով անվճար իրավաբանական օգնություն։ Մենք ստե մի նյուանս կանգծեմ, ուրեմն նախկինում էլ է եղել անվճար օգնություն քաղաքացիական գործերով, բայց նախատեսված է եղել մենակ երկու բնույթի գործեր, ասենք ալիմենտի գանձման գործերով, ալիմենտ ստանողի համար եւ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ գործերով։ Հանրային գրասենյակում ընդգրկված են 20 փաստաբան քրեական գործերով եւ 5 փաստաբան քաղաքացիական գործերով, ընդ որում նշված փաստաբանները գրասենյակում աշխատում են ոչ լրիվ հաստիկով։ Այդ իսկ պատճառով Արամ Գալստյանի տեղեկացմամբ նրանց հնարավորություն է ընձեռված զբաղվել նաեւ վճարովի գործերով։ Իրանք ստանում են ոչ լրիվ հաստիկա դրույթ, ասինքս քաղաքական գործերով ստանում են դեռ 30% չափսով քաղաքացիական ու 40%-ից շատ սոնոտակապված հատկացված գումարների հետ եւ ուստի իրենց իրան քանի որ իրենք աշխատում են ոչ լրիվ հաստիկով իրենց իրանք են դերապահել նաեւ զբաղվել այլ վճարելու գործերով Անցած տարում անվճար իրավաբանական օգնություն է տրամադրվել 810 քրեական գործերով 861 անձանց նկատմամբ։ Քաղաքացական գործերով մնացուն է ծագելել 165 քաղաքացիների։ Դա իր մեջ ընդգրկում է ուրեմն բանալ խորհրդատվությունն 52 հոգու, իսկ մնացած 113 հոգու համար կազմել են հայցային դիմումներ, դատարան, վարչական գործերով եւ վերաքնիչ բողոքներ, ես նաեւ մասնակցություն դատական ստերում առաջին եւ վերաքնիչ ածյաններում։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարն անդրադարձավ նաև քաղաքացիների իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման խնդրին։ Արամ Գալսյանի հավաստմամբ հետևողական աշխատանքներ են տարվում այդ ուղությամբ։ Այդ աշխատանքները կշարունակվեն նաև այս տարի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը երեք հրավիրած մամլո ասուլիսում պատասխանել է լրագրողների մի շարք հարցերի։ Կրկին լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Լրագրողներին հետաքրքրող հարցերից առաջինը վերաբերում էր ապրիլյան քարորիայի ընթացքում Թալիշից Հայաստանի Հանրապետություն եւ այլ վայրեր տեղափոխված բնակիչների ճակատագրերին։ Ինչը արվում նրանց վերադարձնելու ուղղությամբ հարցինի պատասխան նախարարը նշեց։ Փաստորեն հիմնականում մեր Թալիշեցիները վերադարձել են Արցախի Հանրապետություն եւ հիմնականում բնակվում են Պլաշան կոչվող տեղամասում։ Մի մասը տարբեր բնակավայրերում եւ գիտեք, եթե դուք Ալաշան տեղամասում եղել եք, գիտեք, որ այնտեղ բոլոր խնդիրները կարելի ասել լուծված են, թե դե պետության միջոցով, թե տարբեր բարեգործական ծրագրերի միջոցով արվում է հետեւյալը՝ վերականգնվում է Թալիշ գյուղը եւ հույսով ենք, որ շատ արագ Թալիշեցիները կվերադառնան իրենց հայրենի գյուղ եւ այդ խնդիրները բոլոր լուծում կստանան։ Հաջորդ հարցը Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի լուծարմանն էր վերաբերում։ Ինչու է լուծարվել եւ նախարարության կոնկրետ որ բաժնին են հանձնարարված այդ գործառույթները։ Հիմնադրամի մի քանի տարվա գործունեությունը երևի բոլորիս համոզեց, ցույց տվեց, որ այդ աշխատանքը կարելի է կազմակերպել այլ կառույցների միջոցով եւ լրացիչ հիմնադրամ չունենալ սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի։ Պաստորեն ճիշտ է թե սխալ է որոշումը հասկանալի կլինի ծրագրերի իրագործման ընթացքում։ Ես համոզված եմ, որ այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացվում են սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի կողմից, ծրագրերը չեն տուժի եւ չեն տուժի մեր քաղաքացիները, որոնք այդ ծրագրերի շահառուներ են։ Արդյոք ճիշտ են այն լուրերը, որ երիտասարդ ընտանիքները, ովքեր օգտվել են հիպոթեկային վարկավորման ծրագրից, 4-րդ երեխայի ծնվելու դեպքում կազատվեն տոկոսներից քննարկող տարբերակները զորական տոկոսադրույի դեր մի քիչ ավելի շատ երեխաների ընդհանրապես գործը։ Ուղղակի տեղակ չեմ, որտեղ այդ նախագիծը մեզ մոտ չի մշակվում, հա, տեղակ չի մոտ։ Մայրաքաղաքում նախատեսվում է կառուցել նոր բնակելի թաղամաս։ Իրոք այն նախատեսված է բնակիչներին տրամադրել աննախադեպ մաչելի հիպոթեկային նոր ծրագրով։ Ի պատասխան իմ այս հարցին նախարարը ասաց. Փաստորեն պետական ծրագրերը տարբեր բնույթի աջակցության հիմնականում իրականացրելու է Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերում է տարբեր ասենց առանձին սոցիալական խմբերին պատկանող քաղաքացիներին, գիտեք, որ նոր որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն, ուրեմն բոլոր նման խնդիրները դումները ստանալու են շրջանների մակարդակով, այսինքն այդ խոսքը վերաբերում է Ստեփանակերտ քաղաքին, ապա այդ խնդիրները կարգավորվել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից։ Եվ մեր կարծիքով ապակենտրոնացում ինքը արդարացված է, նման հարցեր երևի ճիշտ չի կենտրոնացված բայել ինչ որ մի նախարարությունում, այդ հարցերը պետք է ապակենտրոնացնել, ինչը եւ կատարվել է, այդ խնդիրները ավելի ճիշտ եւ ավելի արդյունավետ լուծումներ կստանան շրջանների մակարդակում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախում են մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական գազམ་ակերպության ներկայացուցիչները կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանի գլխավորությամբ։ Ванновікові репортажі. Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը, որն իր գործունեությունը մեկնարկել է դեռևս 2000 թվականից, նախկին խորհրդային եւ հարավկովկասյան երկրների համանման կազմակերպությունների ցանկում ինքնատիպ եւ ազդեցիկ վերլուծական կենտրոնի համբավ ունի։ Կենտրոնն իր հիմնական սկզբունքներին եւ նպատակներին հավատարիմ մշտապես փորձել է նպաստել հասարակական, գիտական, մշակութային եւ գործարար ոլորտների առնչվող եւ առաջադեմ մտքի համախմբմանը։ Հիմնվելով կատարված հետազոտական եւ վերլուծական աշխատանքների արդյունքների վրա հասարակական այս կառույցը մշակում է համապատասխան առաջարկություններ ինչպես քաղաքականության, այնպես էլ լայն հասարակության համար։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանի խոսքով իրենց Արցախյան այցելությունները parberakan են, նպատակ ունենալով առաջին ձեռքից ծանոթանալ վերջին նորություններին ու փոփոխություններին։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում սկիզբ առած տեղեկատվական քարոշչական պատերազմին դիմակայելու նպատակով կենտրոնը հստակ ծրագիր է որդեգրել նպաստելու են եւ մեր երկրի զարգացմանը եւ հզորացմանը եւ ամենաճիշտը բոլորիս ընկալումները մեր սեփական քաղաքականության, սեփական դատողության, սեփական աչքերով տեսնելու, այլ ոչ թե տրվելու այլոց տեղեկատվական խաղերին ու իրենց շահերը առաջ տանելու իմաստով այդ պատերազմական ծուղակները չընկնենք։ Մենք պետք է շատ լավ գիտակցենք, որ աշխարհը ամեն օրով փոխվում է, որտեղ տեղեկատվական պատերազմի, հիբրիդային պատերազմի խնդիրները հետ կապված մենք պետք է կարողանանք մեր հասարակության դիմավորականությունը բարձրացնենք, թույլ չտանք որ տարվենք ինչ որ այլ կողմերի խնդիրների, միտված տեղեկատվական քարոշչական խնդիրներին եւ կարողանանք մեր սեփական մոտեցումները աշխարհին ներկայացնել, այն էլ ճիշտ ձևով մեկնաբանելով, որտեղ Արցախի մասին խոսալուց չսկսեն ադրբեջանական պատմությունները պատմել։ Մեկնաբանելով վերջին շրջանում միջազգային ու հայ փորձագետների տարաբնույթ կարծիքները, ինչպես նաև Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում ադրբեջանական կողմի լավատեսական հայտարարությունները, որոնք որպես կանոն պարուրված են իրենց ցանկալի սցենարով հարցի լուծման տեսլականով, Թևան Պողոսյանն ասաց փորձագետը կարող է իր ինստիտուտի շահերից ասի կամ իր պատկերացումների կամ իրան ինչ որ մեկ բան էլ միգուցե խորհուրդ ընտրի ասել այդ դու ես բանը ասա պետք չի այդ մարդկանց ասածները համարել որ վերջին ճշմարտությունն է դա տեղեկատվական պատերազմի կամ հիբրիդային պատերազմների մի ժամանակատված է միգուցե հակառակը մեզ օգնող մարդը փորձում է ինչ-որ օր ժամանակ անցնել որ հասարակությունը կոնսոլիդացվի դա թույլ չտա եթե ես ճիշտ ռազմաարդյունաբերությանս նպաստել եմ եթե ես ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն եմ վարել եթե իմ ժողովրդագրության խնդիրները շատ ճիշտ եղեն եւ ապահովում եմ առաջնագծում ճիշտ ծառայությունը ո՞նց կարա ուրիշի սցենարը իրականացվի ոչ թե իմ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վերամշակող ընկերությունները բավականին լուրջ դերակատարություն ունեն երկրի տնտեսության զարգացման գործում, առանձնապես գյուղատնտեսության ոլորտի համար։ Հերախոսակապով հաղորդում է Մարտունու շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը հնարավորություն են տալիս օգտագործողների մտածելու նաև ոչ հավանական մշակաբույսերի մշակման ուղղությամբ, լուծում են իրացման հետ կապված կարևոր խնդիրը։ Այս առումով զգալի մեծ է Բերքաշեն համայնքում գործող Էրիզ գրուպ ընկերության նշանակությունը։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Արթուր Հովանեսյանը տեղում ծանոթացրեց գործարանի պայմաններին, արտադրական հնարավորության ու իրականացվող աշխատանքներին։ Զրուցակիցս ներկայացրեց, որ ընկերությունը բաղկացած է 3 ծորենի վերամշակման, ավարաղացի, հնդկարձավարի վերամշակման եւ հացաթխման արտադրամասերից։ Յուրաքանչյուրն իրենից ներկայացնում է առանձին գործող միավոր։ Ալրաղացի համար մթերվում է ծորեն, այն մշակվում, վերամշակվում է, որի ստանում են առաջին կարգի արյուր եւ թեփ։ Ալրաղացի հնարավորությանն անդրադառնալով նշվեց, որ օրական կարող են ստանալ 3.5-ից 4.5 տոննա առաջին կարգի արյուր, բայց պլանավորումը սահմանափակվում է 4 տոննայի սահմանով։ Հանքազավարի արտադրամասը նոր է, հիմնադրվել է 2018 թվականի ապրիլին։ Ներկայացնելով արտադրամասի արտադրական հնարավորությունները, գործադիր տնօրենը նշեց, որ այն ներառում է հանքազավարի վերամշակման բոլոր գործառույթները, հումքի ձեռքբերումից մինչև պատրաստի արտադրանքի գողարկում։ Այստեղ օրական գողարկում են մոտ 2 տոննա պատրաստի արտադրանք։ Հանքազավարի եւ թորենի հումքը մատակարարում են տեղի արտադրողները, որոնց հետ նախորդ պայմանագրեր են կնքվում։ Գործարանը նաև ծորեն աղալու պատվերներ է ընդունում քաղաքացիներից։ Ալրաղացի պետի մոտ նախապես գրանցում են պատվերները։ Համապատասխան խմբականակի գրանցման դեպքում բնակչության ծորենը աղալու օրը նշանակվում։ Հացաթխման արտադրամասի հումքը տեղական արտադրության ալյուրն է որական թխում են առավելագույնը 1400-ից 1500 կիլոգրամ տաղապարային տեսակի հաց։ Գործարանի արտադրանքի հիմնական սպառողը պաշտպանության բանակն է։ Պահանջարկի դեպքում պատրաստ են արտադրանքը վաճառքի կետերում եւս իրացնել։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն։